Book 2 ოცდახუთი ოცდახუთი ქალაქში ქალაქში სადგურზე მინდა სადგურზე მინდა აეროპორტში მინდა აეროპორტში მინდა ქალაქის ცენტრში მინდა ქალაქის ცენტრში მინდა როგორ მივიდე სადგურამდე როგორ მივიდე სადგურამდე? როგორ მივიდე აეროპორტამდე? როგორ მივიდე აეროპორტამდე? როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე? როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე? ტაქსი მჭირდება. ტაქსი მჭირდება. ქალაქის რუკა მჭირდება. ქალაქის რუკა მჭირდება. სასტუმრო მჭირდება. სასტუმრო მჭirdeba. მინდა მანქანა ვიქირავო. მინდა მანქანა ვიქირავო. აი ჩემი საკრედიტო ბარათი. აი ჩემი საკრედიტო ბარათი. აი ჩემი მართვის მოწმობა. აი ჩემი მართვის მოწმობა. რა არის ქალაქში სანახავი? რა არის ქალაქში სანახავი? წადით ძველ ქალაქში. წადით ძველ ქალაქში. მოაწყვეთ ექსკურსია ქალაქში. მოაწყვეთ ექსკურსია ქალაქში. წადით ნავსადგურში. წადით ნავსადგურში. მოაწყვეთ ექსკურსია ნავსადგურში. მოაწყვეთ ექსკურსია ნავსადგურში. კიდევ რა სანახაობებია? კიდევ რა სანახაობებია? ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de